no, no.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 kasnije ako Bog da govoriti i ostalim bitnim temeljima Islama, bitnim fikskim propisima. U našoj prošloj emisiji otpočeli smo govor o uvjetima ispravnosti namaza. Otpočeli smo govoriti o uvjetima ispravnosti namaza. Od nas, muslimana, punoljetnih, umno sposobnih, traži se svejedno da li bili muškarci ili žene, traži se da obavljamo namaz. Da klanjamo danas u toku dana i noći pet namaza. Podni i kindiju, akšam, jaciju i sabah namaz. Taj namaz ne možemo obaviti svakako, kako mi hoćemo, na način kako mi mislimo da ga treba obaviti. Postoje određeni uvjeti radnje koje se moraju učiniti, ispoštovati da bi naš namaz bio ispravan. Određene radnje koje je potrebno ispuniti prije stupanja u namaz i također u toku namaza. One moraju biti prisutne. U našoj prošloj emisiji govorili smo o prvom uvjetu ispravnosti namaza. Jednom od najbitnijih. Svakako, svi ovi uvjeti su ispravni. Ukoliko jedan od njih izostane, namaz nije ispravan. Dakle, svi ovi uvjeti su neophodni. Moraju se naći, jeli, svi su, malte ne, jeli, obavezni podjednako, međutim, jeli, imaju neki preči koji se ne, neki u nekada u određenim situacijama mogu odgoditi, a neki ne. Pa smo u prethodnoj emisiji govorili o namaskim vremenima. O namaskim vremenima. Nemoguće je namaz klanjati u nekom drugom namaskom vremenu. Prije nastupa ili nakon isteka. Već namaz se mora obaviti u njegovom propisanom vremenu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je odredio vremena za svaki namaz. Za svaki namaz odredio je njegovo vrijeme i o tome smo govorili detaljno. Zatim jedan od uvjeta ispravnosti namaza kojeg moramo ispuniti prije i taj uvjet se mora nalaziti i tokom našeg obavljanja namaza. A to je da budemo propisno obučeni u namazu. Da se propisno obučemo u namazu, odnosno da budemo jeli, obučeni onako kako vjera traži od nas propisi kako traže od nas da prekrijemo svoje stidno mjesto i dalje ono što nam se preporučuje u namazu. Da bismo bili propisno obučeni, moramo prekriti svoje stidno mjesto. Moramo prekriti svoje tijelo, svoje stidno mjesto i ostali dio tijela sa širokom odjećom, neprozirnom, dakle debljom odjećom, Ta odjeća mora prekrivati naročito stidna mjesta, a zatim i ostali dio tijela, naročito kod žena. Zatim ne bismo trebali na svojoj odjeći imati ništa od slika, ništa od ispisa, natpisa i slično. Odjeća muškaraca ne smije da bude duža od članaka i slično. Dakle, nažalost, Slušajući ovo, možemo primijetiti da kod mnogih nas muslimana, iako obavljamo namaz, prisutne su ove greške. Prisutnost, prisutne su ove greške. Na propisan način ne oblačimo se kada hoćemo namaz da obavimo. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja beni Ademe hudu zinete kum inda kulli mesčit. O sinovi Ademovi, kada hoćete namaz da obavite, onda se propisno obucite, lijepo se obucite, ukrasite se lijepom odjećom, lijepim mirisom i svim ostalim što je najljepše. Čime se čovjek ukrašava? Dakle, nije u redu da se obavlja namaz u tjesnoj odjeći. Svejedno radilo se o muškarcu ili ženi. Svaka odjeća koja je tjesna i uslijed koje se ocrtava stidno mjesto. Kod muškarca ili kod žene, takvom odjećom se čovjek propisno ne oblači. Takva odjeća je zabranjena. Jer čovjek, i ukoliko je obučen u takvu odjeću, ona zna se desiti da više otkriva nego što pokriva, odnosno ocrtava stidno mjesto. Svakako, dakle, ovo je prisutno i kod muškaraca i kod žena. Kod žena je to možda izraženije i pokuđenije, pogubnije i slično, ali isto tako to je prisutno i kod muškaraca. Ima muškaraca koji upozoravaju žene na tijesnu odjeću, da ne oblače tijesnu odjeću, jer ta odjeća ocrtava njihovo tijelo i slično, a na isti način oni upadaju u te greške. Dakle, nije u redu da se namaz obavlja u tijesnoj odjeći. Čak muškarci, a naročito žene, Ali čak i muškarci kada odu na ruku, kada odu na seđdu i slično, njihov donji dio odjeće se zategne, utegne, pa se nalaze na ruku, pa se nalaze pogotovo na seđdi koji je najbolji trenutak u namazu. Najbolji položaj u namazu jeste seđda, odlazi muškarac, pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seđdu, i njegove hlače, njegove pantalone, donji dio njegove odjeće se zateže, uteže, njegovo se stidno mjesto, njegova jeli, zadnjica, stražnica se ocrtava. On pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, nalazi se u najboljem položaju namaza na takav način. Zar se ne bi trebao stiditi svoga gospodara? Zar mi, muslimani, praktičari, kada se nalazimo u najboljem ibadetu, o najboljem dijelu u islamu, nakon dakle primanja islama, najbolje dijelo jeste, jeste namaz, zar da tada čovjek griši Allahu subhanahu wa ta'ala, razlog svega toga je tijesna odjeća. Dakle, onaj koji oblači tijesnu odjeću mimo namaza, a narošto namazu nije propisno obučen. Svejedno, radilo se o muškarcu ili ženi. Zatim, namaz u prozirnoj odjeći. Onaj koji se pripremi za namaz oblačeći prozirnu odjeću, taj se nije pripremio kako treba. Taj nije obukao propisnu odjeću. Ne može klanjati u takvoj odjeći. U prozirnoj odjeći koja opet ocrtava stidno mjesto kroz koju se dakle vidi stidno mjesto ili dakle primijeti se boja kože ili koža i slično. U takvoj odjeći ne može se klanjati. Kao što se ne može, ne smije klanjati u tjesnoj odjeći koja je toliko tjesna da ocrtava stidno mjesto, prednje ili zadnje, isto tako ne može se klanjati u prozirnoj odjeći kroz koju se također nazire, nazire stidno mjesto. Imam Šafija Rahimehullahu ta'ala, kaže ukoliko čovjek klanja u prozirnoj odjeći, u odjeći kroz koju se vidi njegova koža, njegovo stidno mjesto, njegov namaz, nije ispravan. Njegov namaz nije ispravan. Također, kažu islamski učenjaci, kada govore o ovom uvjetu ispravnosti namaza, dakle da čovjek bude propisno obučen za namaz, kažu, uslovljava se da ono čime se prekriva stidno mjesto bude debelo, a ne tanko, bude dakle neprozirno, nije dozvoljeno da bude prozirno, tanko toliko da se vidi boja, boja kože. Dakle, i ovo je uvjet ispravnosti namaza i kod muškarca i kod žene. I kod muškarca i kod žene. Svakako dakle da je to pogubnije, poguđenije, pokuđenije, ogavnije kod žena. Da žene obuku takvu odjeću, makar odjeća bila i široka. Makar odjeća, ženska odjeća bila i široka, ali ukoliko je prozirna, ukoliko se vidi žensko tijelo, one nisu, one nisu pokrivene, već su otkrivene. Kako je došlo u hadisu da je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam se yakunu fi akhiri ummeti nisaun ariyatun kasiyat. Kasiyatun ariyat. Biće pred kraj moga ummeta žena koje će biti pokrivene, a u stvari su otkrivene. Pred kraj moga ummeta, pred kraj ovog vremena, biće žena koje će se prekrivati, a u stvari će biti otkrivene. Veliki islamski učenjak Ibn Abdel Ber, rahimehullahu ta'ala, kaže u hadisu se mislilo na oblačenje tanke prozirne odjeće, pa će po imenu žene biti pokrivene. Jeste pokriće svoje tijelo, međutim tankom prozirnom odjećom, uslijed čega će se opet njihovo tijelo nazirati, njihovo tijelo vidjeti. Dakle, trebamo obući široku odjeću i ne samo široku, već dakle i debelu, odnosno neprozirnu. Svejedno radilo se o muškarcima ili ženama. Također, Ibn Abdel Ber Rahimehullahu ta'ala kaže islamski učenjaci preporučuju svakom onome koji je u mogućnosti da se na najljepši mogući način obuče, treba da se obuče za namaz. Namaz je taj koji zaslužuje da se za njega insan najljepše obuče. Prenosi se od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma da je jedne prilike vidio svoga slugu kako klanja samo u donjem dijelu odjeće. Gornji dio odjeće nije bio na njemu. Pa ga je upitao, zar ti nisam dao, zar ti nisam kupio dva dijela odjeće i donji i gornji? Pa je rekao svakako, zašto se nisi obukao lijepo? Zar bi tako volio da izađeš pred ljude? samo u donjem dijelu odjeće, da hodaš među ljudima, da hodaš pijacom i drugim mjestima na kojima se nalazi mnogo ljudi, kaže ne bi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala i preči da se za njega najljepše obučemo. Dakle, i muškarci i žene trebali bi voditi računa o svojoj odjeći, naročito kada stanu na namaz. Naročito kada stanu nama, na namaz, da su, dakle, lijepo obučeni, jeli, širokom odjećom i također ne prozirnom, neprozirnom odjećom. Što se tiče žena, kao što rekoh, one bi trebale posebno voditi računa o svojoj odjeći, da njihova odjeća, spomenuta odjeća, dakle široka i neprozirna, pokriva cijelo njihovo tijelo, od glave do pete izuzev lica, izuzev lica i šaka, dakle u namazu. Kaže Imam Ševkani, rahimehullahu ta'ala, obaveza je ženi da pokrije svoje tijelo odjećom koja ne odslikava koja ne opisuje tijelo i ovo je uslov ispravnog prekrivanja stidnog mjesta. Dakle, da se prekrije odjećom koja ne ocrtava njeno tijelo. Imam se Sefarini, Rahimehullahu ta'ala, kaže ukoliko odjeća bude prozirna, ukoliko bude tanka, pa se zbog njene prozirnosti ukaže stidno mjesto muškarca ili žene, oblačenje takve odjeće je strogo zabranjeno jer se takvom odjećom ne prekriva stidno mjesto koje je šerijatom naređeno i u tome nema razilaženja među islamskim učinjacima. Zatim, ima muslimana, muslimanki koji stanu na namaz, međutim u potpunosti ne prekriju svoje tijelo. U potpunosti ne prekriju svoje tijelo. Dakle, muškarac, kako je propisano muškarcu, i žena, kako je, kako je propisano ženi. Pa ima muškaraca koji stanu na namaz. Muslimani dođu čak u džematu a jedno. svi ovi propise odnose svejedno da li čovjek klanjao u džematu ili klanjao kod kuće. Ali u džematu čovjek treba da se stidi svoga gospodara Allaha Jalla Vala i također ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala najprti da se za njega najljepše obučemo, ali trebao bi čovjek na dunjalku da se stidi i ljudi, da se ne oblači svakako. Ima, nažalost, muslimana koji dođu u džemat, stanu u saf, klanjaju u kratkim majicama, i kratkim pantalonama. Ispod majica počesto nemaju ništa, nemaju potkošulje i slično. Pa kada odu na ruku, kada odu na seđdu, njihova majica ili košulja kraća povuče se, zategne se na leđima i povuče se nazad. Zna se desiti također da se hlače, povuku također pa se otkrije čak i stidno mjesto. Otkrije se čak i stidno mjesto. Subhanallah i čovjek pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu. Ponavljam, i nalazi se na najboljem položaju u namazu na seždi, njegovo stidno mjesto otkriveno. Pao Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu. Približava se Allahu subhanahu wa ta'ala. Nastoji da njegova dova bude primljena, jer je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao najbliži ste Allahu kada ste na seždi, ili kako je, je spomenuto u hadisu. Čovjek je najbliži svome gospodaru kada je na seždi, pa povećajte svoje dove dok ste na seždi očekivati je da vaše dove budu primljene i čovjek pada na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala, nastoji da mu se približi, upućuje mu dovu, nastoji da njegova dova bude primljena, njegovo stidno mjesto je otkriveno. Subhanallah. Njegovo stidno mjesto je otkriveno. Zato dakle treba dobro voditi, voditi računa. Muškarci također, a naročito žene. Ima žena koje stanu na namaz u potpunosti, dakle nisu propisno obukle mahramu, vidi se njihova kosa, kako kažu, izviruje pramen jeli, kose i slično. Ima ih koji oblaču, oblače kratku mahramu, pa kada odu na ruku, njihova mahrama se također povuče, pa se vidi dio vrata. Također oblače jeli, gornji dio odjeće bluze ili šta već košulje, čiji su rukavi kraći, kraći od zglavaka. A pa žena u namazu propisno je obučena kada pokrije cijelo svoje tijelo izuzev lica i šaka, dakle od zglavaka prema gore. Dakle, smije biti otkriveno u namazu. Ostalo sve mora biti pokriveno. Ukoliko nešto od tijela bude otkriveno, mimo spomenutog, mimo lica i šaka, namaz nije ispravan. I islamski učenjaci, većina islamskih učenjaka obavezuje i muškarca ili ženu ukoliko se ukaže dakle stidno mjesto. A stidno mjesto kod žene je sve izuzev lica i ruku u namazu naročito. Ukoliko se nešto mimo toga jeli, ugleda kod žene, vidi kod žene, obaveza je ženi da ponovi namaz. Obaveza je ženi da ponovi namaz naročito ukoliko je preostalo vremena od tog namaskog jeli, vakta, a čak neki islamski učinjaci obavezuju i da se namaz ponovi makar namasko vrijeme, makar namasko vrijeme i isteklo. Dakle, potrebno je voditi računa, narošto žena, da njena odjeća bude široka, neprozirna i da pokriva u potpunosti cijelo njeno tijelo, od glave do pete, izuzev lica i šaka. Kao što rekao, ima žena koje obuku uh, gornju odjeću kraćih rukava, ne vode računa. Počesto kada se nijeti ili kada se donosi početni tekbir ili ostali tekbiri, kada se donose i kada se dižu ruke u namazu, zna se povući rukav na dolje pa se otkrije mnogo od ruke, od zglobova na dolje prema laktu. Također koje klanje ima žena koje klanjaju u namazu sa, u suknjama, Pa kada odu na ruku, kada odu na seždu, suknja se povuče najviše visočije pa se jeli, vidi stopalo, vidi se peta, vidi se jeli, i poviše, jeli, vidi se veći dio noge, odnosno jeli, listovi, cjevanice i sl. Sve to dakle, obavezuje ženu na ponavljanje ponavljanje namaza. Brojni su hadisi, šerijetski tekstovi, predanja od Allahovog poslanika, alihi salatu, sam njegovih ashaba, koji govore o odjeći žene u namazu. Pa tako Aisha radijallahu talanha prenosi da je Allah u poslanika alaihi salatu oslam rekao Allah ne prima namaz punoljetne žene osim sa himarom, to jest je li odjećom koja pokriva njeno tijelo od glave do pete. Od glave do pete, kada žena postane punoljetna, kada djevojčica uđe u godine punoljetstva, kada postane dakle žena, tada je li mora da se propisno obuče od dakle glave do pete da njeno tijelo bude prekriveno. Umu Selema radijallahu ta'lanha je upitana, dakle supruga Allahovog poslanika, alihi salatu osam, pošto su supruge najbolje poznavale propise vjere, često su bile pitane, pa je bila upitana u kakvoj odjeći da klanja žena. Kakva je to ženska odjeća u namazu? U kakvoj odjeći da klanja? Pa je odgovorila u himaru i potpunom ogrtaču koji pokriva njena stopala, koji pokriva njena stopala. Upitan je imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, sa koliko odjeće, u kakvoj odjeći da klanja žena, pa je odgovorio najmanje sa ogrtačem i himarom, dakle, koji pokriva žensko tijelo od glave do pete. Pokriće i svoja stopala, kaže imam Ahmed, ogrtač mora da bude dug kako bi se pokrila i njena stopala. Imam Šafija, rahimehullahu ta'ala, kaže, žena je obavezna da u namazu pokrije cijelo svoje tijelo izuzev šaka i lica. Također, kaže imam šafija, cijela žena je avret, cijela žena je avret, osim njenih šaka i njenog lica, njena stopala su avret, pa ukoliko se kod muškarca doklanja otkrije nešto od tijela između pupka i koljena, ili kod žene doklanja nešto od njene kose, bilo to malo ili mnogo, ili se otkrije nešto od njenog tijela mimo lica i šaka, pa to ne pokriju niti muškarac, niti žena, dužni su da ponove namaz, dužni su da ponove namaz, njihov namaz nije, nije ispravan. Dakle, muslimanke naročito u namazu moraju povesti računa o svojoj odjeći. Također, ima roditelja koji do, dolaze, dođu u džamiju sa svojom dječicom. Alhamdulillah. Postiču svoju djecu na namaz. Kao što je došlo u hadisu, da nam preporučuje Allahov poslanik alaihi salatu oslam kada naša djeca napune sedmu godinu da ih postičemo na obavljanje namaza. Zna se često desiti da naša, odjet, na, da naša djeca obavljaju namaz u kraćoj odjeci, odjeći. Počesto je li u šorcevima, je li što se kaže. Allah najbolje zna, došlo je u hadisu, postičite svoju djecu na obavljanje namaza kada napune sedmu godinu. Ovdje se misli, Allah najbolje zna, da postičemo svoju djecu da obavljaju namaz onako kako ga trebaju obavljati u svim onim uvjetima kako ga trebaju obavljati kada postanu punoljetni. Dakle, kada djeca napune sedmu godinu, trebali bismo ih posticati da obavljaju namaz u propisnoj odjeći. Onako kako se trebaju propisno oblačiti kada postanu punoljetni, kada postanu obavezni da obavljaju namaz. Dakle, nije u redu da roditelji postiču svoju djecu na obavljanje namaza bilo kako, svakako. Samo neka se navikavaju, neka klanjuju, ne. Oni kao što se trebaju navikavati da pravilno stoje, pravilno čine ruku, seždu, pravilno uče u namazu, isto tako trebaju se naučiti kako se propisno obući, kako se propisno obući za namaz. Mnogo je još E, stvari vezanih za odjeću, odjeću muslimana i muslimanke u namazu. Šta to znači biti propisno, propisno obučen? Dakle, mnogo je tih propisa da ne bismo jeli, previše oduljili ako Bog da o ovim propisima govorit ćemo i u našoj narodnoj emisiji, jeli, kako biti propisno obučen, zatim dakle i o drugim uvjetima ispravnosti drugim uvjetima ispravnosti namaza da bi naš namaz bio ispravan. Dakle, u našoj prethodnoj emisiji i ovoj emisiji govorili smo o dva uvjeta ispravnosti namaza. Da bi namaz bio ispravan, mora se obaviti u njegovo propisano vrijeme. Podne se mora obaviti u podnevskom vremenu, ikindija u kindijskom, akšam u akšamskom, jacija u jacijskom vremenu i sabah u vremenu. Poznate, poznati su nam počeci i završeci tih namaskih vremena i o tome smo detaljno govorili u našoj prethodnoj emisiji. Zatim, nakon što utvrdimo da je nastupilo namasko vrijeme, trebamo se abdestiti. A o abdestu smo također govorili. Jer Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti namaz čovjeka sve dok se ne abdesti. Neće primiti namaz čovjeka sve dok se ne abdesti kao što je došlo u brojnim hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu sam. Nakon što se abdestimo, trebamo biti propisno obučeni, da bi smo mogli stupiti u namaz i da bi taj namaz naš bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala moramo biti propisno obučeni. Šta znači biti propisno obučen? Dakle, ne možemo se svakako obući onako kako mi smatramo, već dakle trebamo se obući onako kako nam to propisuje naša vjera, kako nam to nalaže naša vjera. Pa propisno biti obučen znači obući široku odjeću. Svejedno radilo se o muškarcu ili ženi. Nije dozvoljeno obaviti namaz, niti je namaz ispravan ukoliko bismo obavili namaz u tijesnoj odjeći koja ocrtava naše stidno mjesto. Svejedno radilo se o muškarcu ili ženi, svakako to je kod žene pogubnije i ogavnije, prezranije, pokuđenije. Također nije dozvoljeno, niti je ispravno da se namaz obavlja u prozirnoj odjeći, toliko prozirnoj da se vidi boja kože, da se kroz takvu tanku prozirnu odjeću nazire stidno mjesto kod muškarca i kod žene. Namaz ukoliko se obavi u takvoj odjeći, namaz nije ispravan. I također jeli, da se obavi namaz u odjeći, koja otkriva stidno mjesto. Dakle, nikako nije prekriveno stidno mjesto kod muškarca između jeli, pupka i koljena da se otkrije nešto, to je stidno mjesto kod muškarca i kod žene da se otkrije neki dio tijela izuzev lica i šaka. Dakle, stidno mjesto žene jeste cijelo tijelo izuzev lica i šaka, kako je prethodio govor imama Šafije. Pa nije dakle dozvoljeno obavljati namaz u odjeći koja otkriva kod muškarca spomenuto mjesto i kod žene također jeli, tijelo nešto mimo lica i šaka. Ukoliko se otkrije pa u toku namaza žena ili muškarac ne prekriju to jeli, svoje tijelo propisano, onaj dio koji je propisan, njihov namaz je neispravan. Njihov namaz je neispravan. Dakle, ove tri vrste odjeće, e, tjesna, odjeća, prozirna odjeća i odjeća koja ne prekriva stidno mjesto, ukoliko se s takvom odjećom obavi namaz, namaz nije ispravan. Namaz nije ispravan, obaveza ga je ponoviti, svejedno da li isteklo namasko vrijeme ili ne isteklo. Svakako, ukoliko nije isteklo namasko vrijeme, onda je to pritvrđenije, obaveznije da se ponovi namaz. Međutim, ukoliko čak istekne namasko vrijeme, ukoliko bismo pred kraj namaskog vremena klanjali na takav način, u takvoj odjeći, obaveza nam je da taj namaz ponovimo, makar namasko vrijeme i isteklo, nastupilo drugo namasko vrijeme, vrijeme za drugi namaz. Postoje, kao što rekoh, još druge greške vezane za našu odjeću u namazu. Te druge greške ne utiču na ispravnost, dakle ne dovodi se u pitanje ispravnost namaza, ali i tekako dakle, utiču na potpunost našeg namaza. A mi bismo trebali, makar ovo najbolje dijelo u islamu, nastojati obaviti, nastojati obaviti jeli, na najljepši, najpotpuniji jeli, mogući način. O tome ako Bog da, o tim ostalim greškama vezanih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 da oprosti i smiluje se i meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallilahuma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.